pulou o muro pra pegar pipa. Era um pipa pra dez maloqueiro. Reflexível, lembrar das antigas. Quem nunca foi ajudante de pedreiro? Quem nunca trampou numa pizzaria? Quem nunca foi entregar uns panfletos? E pra poder voltar logo pra casa, jogava metade dentro do bueiro. Mas tá ligado, o tempo foi passando. Era um menino desobediente. Tirava sorriso de todo mundo. Menino maduro, coração carente. Minha mãe fala, filho, vai arrumar um campo. Mas foquei nos conscientes. E minhas composição atingiu muita gente. E as cocô bota. Lá do Morumbi agora quer colar. Sai da minha bota. Que além do retorno eu não vou negar. Sabe aquela XJ que eu sempre sonhei em andar. Conquistei. E na garupa dela tu não vai montar. Sou idiota. acredita que o mundo dá voltas, mas os ingratos não têm esse entendimento de que o prato que você cospe hoje é o que você vai se alimentar mano. Chora que chora novinha. muro pra pegar pipa. Era um pipa pra dez maloqueiro. Reflexível lembrar das antigas. Quem nunca foi ajudante de pedreiro? Quem nunca trampou numa pizzaria? Quem nunca foi entregar uns panfletos? E pra poder voltar logo pra casa, jogava metade dentro do bueiro. Mas tá ligado, o tempo foi passando. Era um menino desobediente. Tirava sorriso de todo mundo. menino maduro, coração carente. Minha mãe fala, filho, vai arrumar um campo. Mas foquei nos conscientes. E minhas composição atinge um gente. E as cocotas, lá do Morumbi agora quer colar. sai tá da minha bota, que além do retorno eu não vou negar. Tá naquela XJ, que eu sempre sonhei em andar. Conquistei, e na garupa dela tu não vai montar. Sou idiota.